Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով հայկական կողմի կրած կորուստները, անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը։ Մեծարման ցերեկույթ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում նահատակված տղաներից մեկի Հայասեր Հովսեփյանի հիշատակին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Ժորա Անդրեասյան։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Կայրանապետից միջև ԽՍՀՄ գեներալ գնդապետ Խաչիկ Համբարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները ադրբեջանական կողմի սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների եւ անհետ կրվածների թիվը հասնում է 208-ի։ Այդ թվում զոհվել է քաղաքացիական 3 անձ, երկու քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող, 3 քաղաքացիական անձ, երևարվել է 20 զինծառայող։ Այս մասին հայտնի է դարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստից։ Անվտանգության խորհրդի նիստին ընդունվել է հայտարարություն, որում մասնավորապես նշվում է. 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ագրեսիա են սկսել Հայաստանի Հանրապետության իշխան տարածքի նկատմամբ։ Խոշոր դրամաչափի զինատեսակների, հրետանու, հրթիռային համակարգերի, անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Արկայն ապացույցներ հայաստանցի գերեվարված կամ զոհված զինծառայողներին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգումների ենթարկելու, անթամահատելու, այդպիսով ապօրինի կերպով կյանքից զրկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից թիրախավորվել են 36 բնակավայրեր, այդ թվում Գորիս, Սիսիան, Կապան, Ջերմուկ, Վարդենիզ, Տեղ, Գեղամասար համայնքները, ինչի հետևանքով մասնակի կամ ամբողջական ավերվել են 192 տուն, 3 հյուրանոց, 2 դպրոց, 1 բժշկական հաստատություն, 1 հանդիսությունների սրահ, 4 անասնագոմ։ Վնասվել է 7 էլեկտրական ենթակառուցվածք, 5 ջրային ենթակառուցվածք, 3 գազամուղ, 1 կամուրջ, 2 ավտոճանապարհ, 1 փողոց, Թիրախավորվել են երկու շտապօգնության մեքենա, 4 հանձնական օգտագործման ավտոմեքենա։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մի քանի ուղություններով մխրճվել են Հայաստանի Հանրապետության իշխան տարածք։ Հայաստանի զինված ուժերի համար եւ երուսական դիմադրության եւ միջազգային հանրության ներգրավման շնորհիվ Ադրբեջանի հարձակումը կասեցվել է։ Սակայն ռազմաքաղաքական իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման ուղղված ջանքերը վիճեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետությանն ուժային լուծումներ պարտադրելու նպատակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը որթեգրած լինելով խաղաղություն հաստատելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգ անընդունելի է համարում Ադրբեջանի կողմից վարվող սպառնալիքի եւ արկադրանքի քաղաքականությունը։ Անվտանգության խորհուրդը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։ Միջազգային հանրությանը կոչ են կանում Ադրբեջանի վրա շարունակաբար ճնշումներ գործադրել, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային վերջ դնելու եւ զորքերը յետքաշելու ուղղությամբ։ Եվ ողջունում ենք բոլոր այն երկրներին եւ կազմակերպություններին, որոնք հանդես են եկել հստակ դիրքորոշմամբ։ Միևնույն ժամանակ վերահաստատում ենք միջազգային հանրության պատասխանատու անդամի պարտավորվածությանը հավատարիմ մնալու Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը։ Մեծարման ցերեկույթ Սեպտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում տեղի ունեցել մեծարման ցերեկույթ, նվիրված 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում նահատակված տղաներից մեկի Հայասեր Հովսեփյանի հիշատակին։ Միջոցառմանը, որին մասնակցում էին հարազատները, գաղափարակից ընկերներն ու հրավիրվածներ, ներկայացվեց Հայասեր Հովսեփյանի կյանքն ու գործունեությունը ուշեր դպրոցական տարիներից ու պատերազմական օրերից։ Լսենք Հայասեր Հովսեփյանի մանկության ու գաղափարակից ընկեր Վլադիմիր Դոլոխանյանին։ Գաղափարի մարդ, ազնվության, պարկեշտության մի վառ ներկայացուցիչ, լավ քաղաքացի, անհատականություն, մարդ, որին ես պատիվ եմ ունեցել, ճանաչել դեռ վաղ հասակում, պատահաբար նույն զորամասում ենք ծառայել, պատիվ եմ ունեցել նաև տան տեսնել, թե ժամկետային ծառայության ընթացքում, թե երբ որ պայմանագրային էր, թե որպես ուսուցիչ, նա ամեն բնակավարում բերում էր իր հետ լույսը, պարկեշտությունը, ազնվությունը, որը ցավում են, որ մեր վերջին տասնամյակներում գնալով քչանում էր, բայց ինքը հավատարիմ էր մնում եւ չեր նայում որ իր նմանները շատ քիչ են։ Միշտ փորձում էր դրա մեջ ուժը տեսնել։ Մեր հայրենիքի ուժը, մեր հասարակության ուժը տեսնում էր պարկեշտության, ազնվության, նվիրումի, շնորհքով ծառայելու, շնորհքով գործելու։ Այս այս պատկերացումով էր նա ապրում։ Հայասեր Էդուարդի Հովսեփյանը ծնվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Մարտունու շրջանի Խունուշինակ գյուղում։ Ավարտել է Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզու եւ գրականություն բաժինը։ 2014-ից 2016 թվականներին սովորել է Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանի մագիստրատուրայում։ 2012 թվականին հրատարակել է բանաստեղծական Սիրտս երկերից մեջ է գրքույկը, տպագրվել տեղական ու հայաստանյան մի շարք թերթերում ու ժողովածուներում։ 2015-ից 2020 թվականներին հայոց լեզու եւ գրականությունը դասավանդել Մարտունու շրջանի ծովատեղ եւ Քաշաթաղի շրջանի Աղաձոր գյուղի դպրոցներում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին հերոսաբար ընկել ու կյանքի թելն է կտրել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Կիսատ թողնելով բազում գաղափարներ ու երազանքներ։ Մեծարման ցերեկույթին ծննդյան տարեդարձին ընթരാճ հարազատների ու ընկերների նախաձեռնությամբ լույս է տեսել բանաստեղծի տարբեր տարիների ստեղծագործություններն ընդգրկող նորության փոխարեն գիրքը որտեղ գերարվեստականորեն արտացոլված են նաև խրամատի ու խրամատային կյանքի առանձնահատկությունները, պատերազմի արհավիրքներն ու հայրենասիրության կարևորությունը։ Նա ոչ միայն խոսքով, այլև սեփական կյանքով խիզախումի ու հայրենասիրության օրինակ հանդիսացավ սերունդների համար։ Լսենք Վլադիմիր Դոլուխանյանին այս գրքի շնորհանդեսը, որ իր ընկերների, իր ընտանիքի նախաձեռնությունն է, պարտն է, որ կատարվել է, կարծում եմ, շնորհքով։ Ինչ լավ կներ, եթե այս ամենը ինքնաներ ինքը ներկա լիներ դահլիճում եւ լսեր այն արժանի խոսքերը, որ հնչեցին նրա բացակայությամբ։ Այդտիսին կարող են բնութագրել Հայասեր Օբսեփյան բանաստեղծին, մարդ, որի բանաստեղծությունների հետ ծանոթանալուց դու եթե ծանոթ ես նաեւ նրան, Նրա գրչին ծանոթանալ հասկանում ես, որ նա շատ այազնիվ եղել։ Գրել է այն, ինչի մասին կարծում էր, ինչ մտածում էր։ Քննադատության արժանացնելով մարդկային ամենից ցածր պատկերացումները, մարդկային ամենից ցածր վերաբերմունքը եւ գովելով մարդու մեջ այն աստվածայինը, որ կրկնում եմ շատ քիչ է հանդիպում մեր օրերում։ Միջոցառման ընթացքում Արցախի գրողների միությունը Հայասեր Հովսեփյանին հետ մահու պարգևատրել է Նարեկացի մեդալով իսկ ցերեկույթն ուղեկցվել է բանաստեղծի ստեղծագործությունների կատարումներով։ Հայրենիքի նվիրյալը Ժուրա Անդրեասյան Ժորա Անդրեասյանը մի քանի ամսվա ժամկետային զինծառայող էր, երբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Արցախի դեմ։ Չնայած նախկինում երբևէ առիթ չի ունեցել շփվելու զինվորականների հետ եւ հետաքրքրված չէր զինվորական կյանքով, Սակայն ծառայության անցնելով պաշտպանության բանակում նա զինվորականին վայել բարեխղճությամբ ու պատասխանատվությամբ է կատարել իր պարտականությունները եւ օրինակելու ու պարտաճանաչ զինծառայող էր։ Ժորանակայանը տային ստորաբաժանման կազմում էր ծառայում, բայց դեռևս չէր հասցրել շատ բան սովորել։ Լիարժիքորեն չէր տիրապետում իր մասնագիտությանը, ինչը սակայն չխանգարեց նրան իր բաժին կռիվը մղելու համար։ Պատերազմից վերադարձած ծառայակից ընկերները պատմում են, թե ինչքան քաջ է եղել, ինչ կռիվների է մասնակցել, բոլորին դուխ տվել։ 42 օրն ամարտ ընչել է հադրութի, ասկերանի եւ մարտունու բնագծերում, խիզախորեն կատարելով իրեն առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Ժորա Գրիգորի Անդրեասյանը ծնվել է 2002 թվականին, հունիսի 11-ին։ Սովորել է Միքայել Ալբանդյանի թիվ 33 դպրոցում։ 2017 թվականին ընդունվել է Հայ հունական քոլեջ, ապա ուսումը կիսատ թողնելով 2020 թվականի հուլիսի 13-ին զորակոչվել է բանակ։ Եվ առանց մտերիմների իմացության, բայց վստահորեն Ժորա Անդրեասյանն անմնացորդ նվիրում է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մարտերի ընթացքում ոդքի շրջանում նա վիրավորում է ստանում, սակայն դա առիթ չի հանդիսանում նրա համար թիկունք վերադառնալու։ Այս շարունակում է իր կռիվը շտապելով դեպի Շուշի, բայց նախքան Շուշի մեկնելը երիտասարդն իր զինակիցների հետ օգնության է մեկնում նաև հատուկ նշանակության զորքի մեր տղաներին եւ միասին կռվում են քարին տակի համար։ Պատմում են, որ ականետի մեկ հարվածով ոչնչացրել է 30 հոկանոց խմբին։ Ընկել է շրջափակման մեջ, բայց հաջողվել է դուրս գալ շրջափակումից։ Մինչ այդ արդեն ստացել էր ոդկին լուրջ վիրավորում, բայց չի դադարել կրկին կռիվ տալ։ Ժորայի վերջին կռիվը եղել է հայոց Բերթաքաղաք Շուշիում։ Թեժ մարտերից հետո զինվորը չի ենթարկվել նահանջարամանին, մնացել է իր վիրավոր ընկերների կողքին, պաշտպանելով եւ նրանց, եւ հայրենիքը։ Զինակիցներին օգնելու եւ նրանց կարակի գոտուց դուրս բերելու ընթացքում էլ նոյեմբերի 7-ին Ժորա Անդրեասյանը ընկնում է հերոսի մահով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացնել 3 երթուղիներով՝ Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում ինչպես նաև Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակրավորական խմբերը մաքրել են 2460.2 հեկտար տարածք, 689.5 կիլոմետր ճանապարհ, 1940 շենք չպայթած ականներից եւ արկերից 26654 պայթուցիկ օբյեկտ է հայտնաբերվել եւ ապամոնտաժվել։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջատեբերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրում։ Կայարանապետից գեներալ գնդապետ։ Երբեմն որևէ մեկի մասին խոսելիս, հատկապես ռազմական գործչի, իմիջայլոց հիշում ենք նաև նրա ստացած մեդալներն ու շքանշանները, կոչումները, ինչը սովորաբար ընկալվում է որպես նրա գործունեության աղանդեր, գործքը զարդարող հարստություն։ Սակայն խորանալիս պարզվում է այդ շքեղության տակ թաքնված վտանգներով լի ազնազող կյանքի պատմությունը։ ԽՍՀՄ ցամաքային զորքերի գեներալ գնդապետ ռազմական գիտությունների տեխնացու Խաչիկ Մինասի Համբարյանի կյանքը ծնունդ առավ Շիրակի մարզի Նալբանդ ներկայիս Շիրակամուտում, գյուղացու ընտանիքում 1919 թվականի սեպտեմբերի 22-ին։ Միջնակարգն ավարտելուց հետո Համբարյանն ընդունվեց եւ 1936 թվականին ավարտեց Լենինականի երկաթուղային տեխնիկոմը։ Աշխատանքի անցավ ՀՍՍՀ Բայանդուր երկաթուղային կայարանում, սկզբում պետի օկնական, այնուհետև կայարանապետ։ Դրանից հետո էլ Երևանի երկաթուղային կայարանի պետի օկնական։ Այնուհետև 1939 թվականին զորակոչվեց բանակ։ 1941 թվականի հունիսին ավարտեց ռազմական ուսումնարանը եւ միանգամից զինվորագրվեց մեծ հայրենականին։ Խաչիկ Համբարյանը սկզբում ղեկավարել է Արեմտյան ռազմաճակատի 507-րդ հրաձգային գնդի հրաձգային դասակը եւ հրաձգային վաշտը։ Համբարյանը մասնակցել է Վիտեբսկի ճակատամարտին, Սմոլենսկի պաշտպանական մարտերին, վիրավորվել է 1941 թվականի հունիսի 5-ին եւ սեպտեմբերի 21-ին։ Ապակինվելուց հետո 1942 թվականի հունիսի 19-ից Համբարյանը մարտնչում է Կարելական ճակատում 1943 թվականին նրան նշանակում են Արեմեցյան ռազմաճակատի 437-րդ հրաձգային գնդի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնին։ Նույն թվականին էլ հրաձգային գնդի շտաբի պետ։ 1944 թվականի հունիսից Համբարյանը նշանակում է Բալթյան առաջին ռազմաճակատի 43-րդ բանակի օպերատիվ շտաբի վարչության պետի օգնական։ Այդ պաշտոններում մասնակցում է Սմոլենսկի, Վիտեբսկի, Բելարուսի, Արևելյան Պրուսիայի հարձակողական գործողություններին։ Վիրավորում եւս 3 անգամ 1944 թվականի հունվարի 6-ին, 1944 թվականի մարտի 17-ին եւ 1945 թվականի փետրվարի 18-ին։ Մարտերում ցուցաբերած անձնական խիզախության համար 1943-ից 1945 թվականներին ապարգևատրվել է 4 մարտական շքանշաններով։ 1945 թվականի մարտին նշանակվել է 3-րդ բելարուսական ռազմաճակատի 995-րդ հրաձգային գնդի հրամանատար, որպես գնդի հրամանատար առանձնակի աչքի ընկել Քյոնիգսբերգի վրա գրոհի ժամանակ։ Շորսորիա գրոհի ընթացքում 1945 թվականի ապրիլի 6-ից 10-ը նրա առաջնորդած գունդը գրավում է քաղաքային 9 թաղամաս, մսամթերքի վերամշակման կառույցների համալիր, Տշնամուց մաքրում երկու փողոց, ոչնչացնում 400 գերմանացի զինվոր, 800-ին գերեվարում։ Դրա հետ մեկտեղ ոչնչացվում է 19 հրանոթ, 38 գնդացիր, գրավում 9 պահեստ եւ 50 տարատեսակ ավտոմեքենաներ։ Մարտական ծառայության գերազանց իրականացման համար գնդին շնորվում է Քյոնիգսբերգյան պատվավոր կոչումը իսկ գնդի հրամանատար Խաչիկ Համբարյանը ապարգևատրվում է Լենինի իշխանանշանով։ Պատերազմը ի վերջո ավարտվում է, սակայն չի ավարտում Խաչիկ Համբարյանի զինվորական կենսագրությունը։ Քանզի խաղ ժամանակ էլ չեն վերանում բանակի խնդիրները։ Ավելին, խաղությունն ընդամենը դադար է ցանկացած անակնկալի պատրաստ լինելու եւ բանակի արսենալը զարգացնելու համար։ Իսկ պրոֆեսիոնալները միշտ էլ պետք են բանակին հատկապես պատերազմի բովով անցած խիզախները։ Այդպես էլ 1945 թվականի Խաչին Խամբարյանը գործողում է սովորելու, 1948 թվականին ավարտում Ֆրունզեյան ռազմական ակադեմիան։ 1955 թվականի հունվարից մինչև 1957 թվականի դեկտեմբերը Համբարյանը ղեկավարում է հերավոր արևելյան ռազմական օկրուգի 79-րդ հրաձգային դիվիզիան։ Ուսումը սակայն շարունակվում էր։ 1959 թվականին Համբարյանը ոսկե մեդալով ավարտում է ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան ծառայում բանակի շտաբային եւ հրամանատարական պաշտոններում։ 1961 թվականի դեկտեմբերի 13-ից Կալինինգրադի շտաբում Բալթյան ռազմական օկրուգի 11-րդ գվարդիական բանակի հրամանատարն էր։ 1966 թվականի մարտի 19-ից Բելարուսի ռազմական օկրուգի հրամանատարի առաջին տեղակալը։ 1969 թվականի մայիսի 28-ից ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալը։ Մարտական պատրաստության գլխավոր վարչության պետը։ Նույն տարում էլ ստացել է գեներալ գնդապետ զինվորական կոչում։ 1975 թվականից Խաչիկ Խամբարյանը Բուլղարիայի ժողովրդական հանրապետությունում գլխավոր ռազմական խորհրդական էր։ 1981-ից ռազմաուսումնական հաստատությունների գծով ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալը, ցամաքային զորքերի ռազմաուսումնական հաստատությունների վարչության պետ։ 1985-ից Համբարյանը Եթովպիայում գլխավոր ռազմական խորհրդական էր։ Նա հանգստի է անցնում 1987 թվականին, բացի այդ վաստակաշատ զինվորականը նաև ակտիվ հասարակական քաղաքական գործիչ էր։ 1939-ից ՍՄԿԿ անդամ, 1963-ից 67 թվականներին ՌՍՖՍ Գերագույն խորհրդի 6-րդ գումարման падգամավոր, 1965 թվականին ռազմական գիտությունների տեխնացու, 1967-ից 75 թվականներին Բելարուսական ՍՍ Գերագույն խորհրդի 7-ից 8-րդ գումարման падգամավոր։ Այսպես կարելի է շարունակել Խաչիկ Համբարյանի կենսագրականը։ Հավելելով ու նաև մեկ առ մեկ թվարկելով ինչպես ՍՍՀ-ն, այնպես էլ արտասահմանյան երկրներից ստացած առնվազն 32 շքանշանները, մեդալները հուշամեդալները, սակայն յուրաքանչյուրս էլ կարող է պատկերացնել, թե ինչ կյանքի ու մահու պայքար է թաքնված դրանցից յուրաքանչյուրի տակ։ Նման խիտ ու հագեցած կենսագրություն ունեցող ազնվորությունը անմասն չէր կարող մնալ հուշեր գրելու ինքնաբերական պահանջից։ 2001 թվականին Մոսկվայի վայենիզդատը հրատարակեց գեներալ գնդապետ Խաչիկ Համբարյանի հայրենիք երթվում եմ քեզ հուշերի գիրքը, որը ոչ միայն չափազանց հետաքրքիր, այլև ուսանելի շատ էջեր է պարունակում։ Ու չնայած հայ ժողովրդի պանցալի զավակի երկյանքի մեծ մասն անցկացրեց ՍՍ մայրաքաղաք Մոսկվայում, նրա ծննդավայրը չմոռացավ նրան եւ ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցը կոչվեց նրա անունով։ Գեներալ գնդապետ Խաչիկ Մինասի Համբարյանը վախճանվել է 2004 թվականի հուլիսի 29-ին Մոսկվայում հուղարկավորվել Տրոյա Կուրովյան գերեզմանատանը։ Համբարյանի կյանքի եւ գործունեությանն է նվիրված Վաչեն Ալբանդյանի խմբագրությամբ 1974 թվականին լույս տեսած գեներալի երրորդ աստխվավերագրական ակնարկը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումներ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։